Да не забравиме дека непроследиот греф е состојба која што може да не снајде. Ако ја загубиме будноста, ако ја загубиме верата, особено вечера ќе зборувам за будноста повеќе, имаше едни стихови од Христовиот пророчки говор, кој што немаше време да ги читаме денес на библиската полука, па сакам за нив да посветам време оваа вечер. И по повод една годишнина. Денес е сабота, 17. јуни, или четврти, според стариот календар, се едно. Кога беше последен пат сабота, 17. јуни, знаете? Јас уште како дете се занимавав со календарот, ми беше интересна тема и забележав дека датумите се повторуваат на секој 11 години. Целосно. А понекојаш на секој 6 делумно, заради престапноста на некои години. Но на секој 11 се повторуваат целосно. Истите датуми во истите денови. За цела година. Од 1 јануари до 31 декември. Последен пат вака беше пред 11 години, 2006 година. И за мене лично ова годишнина е значена, бидејќи татко ми почина во Самота 17 јуни. И прв пат, после, прв пат, нареден, прв нареден пат да биде сабота 17 јуни по, по неговата смрт е денес. Че значи 11 години. Оно што сакам да го кажам во врска со, со него, би можел да зборам за тоа како Господ мене ме утеши, бедеќи една седмица пред неговата смрт, тој беше во кома, а пред да падне во кома, на моје барање мајка ми му ги прочита зборовите од Јован 3.16, како што и посочив. И му кажа некој други зборови што јас и ги кажав по телефон, што да му каже. Според неизиното тогаш сведоќство, кога сега она не би се секјавала на такво нешто. мегуто, според оно што ја го памтам, како неизин одговор, додека ги читала зборовите, татко ми климал со главата. Не можел да зборува, но климал со главата што мене ми значи многу тоа, како еден вид знак за прифакење на сето тоа што му беше кажувано во предсмртниот час од Божијето Слово. И веднаш после тоа падна во кома, значи, до неговата смрт, цел, цели седум дена, значи, последното нешто за што бил свесен, без зборовите од Светото Писмо, и после тоа падна во кома цела седмица, до наредната сабота кога падна во кома, тоа беше саботата 10 јуни, а мислам дека тоа беше истиот ден кога брат Благо ја го посети. Таткот и Данила го посети тогаш, татко ми дома и а, после таа посета он падна во кома цела седмица до наредната сабота. Сестра ми вели дека Таа сабота 17 јуни, само наутро, рано наутро, се разбудил од комата и кратко време после тоа починал. Значи, тогаш се разбудил, тогаш организмот ги дал последните сили за преживување и тогаш починал некаде 10 часот наутро било. Тоа се случило. И јас се дека таа седмица пред да падна во кома, се молев во мојот живот како никогаш пред тоа и никогаш после тоа, до ден денес. Но Господ навистина е голем и знае и во најтешки мигови да ни даде силна утеха и надеж иако ние ништо не можеме да тврдиме со сигурност за спасението на било кој човек, Господ е голем со тоа што знае да даде силна утеха и надеж. Но, зашто го споменав татко ми, е друга причината. Тој еден вовет во темата што сакаме вечерва да ја начнам, вечерва да ја начнам, може темата ќе продолжиме, може би следната сабота, ќе видиме, всушност. Следната сабота, <clears throat> значи, ќе начнеме само мала тема, а, односно, темата не е мала тук, <clears throat> само мал одсек од Христовиот пророчки говор, Матеј 24 глава, ќе не биде текстот за проучување, Христовиот пророчки говор како наредна Христова беседа, одржана во Евангелијата. Но, еве, следната сабота, бидеќи од Сабајле ќе имам проповета, тогаш ќе може да зборувам за од почеток Христовиот пророчки говор и знаците на неговото доаѓање. А сега само оние стихови кои што беа споменати во денешната библиска полка. Кои бе тие стихови? Се секавате? од Мати 24 глава, се споменува, тој од 45 стих, значи последните стихови од 24 глава, до 51. Сега ќе ај, повеќе ајде. Благодарам. Само ти почва 46-тиот, 45-тиот, гласи вака. Кој е пак тој верен и мудар слуга, значи Христос го поставува реторичко прашање, кој е пак тој верен и мудар слуга, кого ќе го постави господарот негов над слугите своји да им дава на време храна? Да им дава на време храна, така. На што се одмисли ово? Може да се мисли, се разбира, на буквално на материјални господари кои што и, и нивни менаджери, да речеме во денешните фирми, фабрики, предпријатија. Може да се мисли на материјално. Меѓутоа, пред се се мисли на духовното. Значи, да, Господ посебно тука ги таргетира пасторите, свештениците, проповедниците, они што се задолжени според Езекијал 23 глава, значит, не, Езекијал, Еремија беше 23 глава, а во Езекијал беше 34 или 34 да. Да. <clears throat> Еремија 23 и Езекијал 34 кај што Господ зборува против неверните пастири на неговото стадо. Верните се оние кои што на своите значи, слуги, значи некој слуга што е поставен како пастир, како менеджер на господаревиот имот, на стопанството, да речеме, на другите слуги им дава на време храна. Блажен е тој слуга, кога ќе дојде господарот негов, ќе го најде да постапува така. Вистина ви велам дека на целиот свој имот ќе го постави него. И сега, ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето свое, Господарот мој уште за долго време нема да дојде. Значи, што е што тука представува лошотилакот на неверниот слуга, на неверниот менеджер, на неверниот пастер? Господарот мој уште долго време нема да дојде. Сега не сакам повторно да испадне дека сакам да критикувам некои други, Но, ете, факт е, историјата покажува што се случува кога неверниот пастир или неверните пастири самите ја губат верата. Може би нема да тврдат како католичките бискупи, дека Христос нема да дојде. Може би нема со зборови да се откажат од второто Христово доаѓање. Тука, ако забележиме од 48 стих, неверниот слуга не е некој што се откажал од верата во второто Христово. Така. Не е некој што рекол Христос нема да дојде. Дори не во срцето своје не го кажува тоа. Не е некој што апостол Петр би го нарекол еден од подбивачите, исмејувачите, што отворено го негира второто Христово дојде. ниту во срцето своје тоа не го прави. Значи, тој и во срцето своје верува дека Господ ќе дојде. Не само лицемерно за пред народ. И во срцето своје верува дека Господ ќе дојде. Но што е проблемот? Што во срцето своје си вели Господарот мој уште за долго време нема да дојде. Значи, Господарот мој ќе забави. Видите, ова Исус го нарекува лош слуга. Оној кој што во своето срце ќе рече Господарот мој ќе забави. Не мора да го кажува од катедра. Не мора да го проповеда. Не мора да го зборува во приватни разговори со други луѓе доста е да го каже во своето срце. Со други зборови, во своето срце ќе ја загуби првата љубов, во своето срце ќе ја загуби живата вера, во своето срце, во срцето се случуваат сите тие работи, сите тие промени. Во своето срце, значи, тој ќе почне да живее како да Господ уште долго време нема да дојде па ќе биде обземен со земните грижи, со земните проблеми, со земните планови, желби и така натаму. И сега, што вели понатаму конкретно? Што ќе направи тој лош слуга што во својото срце така ќе рече, дека мојот господар уште долго време нема да дојде? Па почне да ги тепа другарите своји и да јаде и пие со пијаниците. Кои се другарите? Кои се неговите другари? Другите проповедници? Неговите колеги? Бракете и сестрите, негово стадото, господово, што е задолжен да им дава храна на време? Христијанската историја покажува дека неверниот слуга Тогаш кога ќе стане неверен, тогаш почнува да ги гони оние што се верни. Значи, неверните христијани од позиција на власт ги гонат верните христијани. Тоа секој било така. Значи, не морало римскиот бискуп да рече таму во петиот век или подоцна, дека Христос нема да дојде. И ниту еден римски папа тоа не го рекол во поранешните векови. Ниту во своето срце не го кажувал. Значи, верувал дека Христос ќе дојде, ама проблемот е, стануваме лоши тогаш кога верата во второто Христово доаѓање спласнува. Спласнува до таа мера, што ние веќе почнуваме да живееме како да Господ уште долго време нема да дојде. Тоа значи во својото срце да си речеш. Не мора ти да си го речеш тоа. Ако, ако размислуваш, ако самиот си го велиш тоа, тоа ще си го велиш во својот ум. Или ако веќе го кажуваш отворено во разговор со други луѓе. Но да го кажеш во своето срце значи тоа. Да ја загубиш првата љубов, да ја загубиш првата побожност, да ја загубиш па, сила, живата вера, до тој степен да веќе почнеш да живееш како да твојот Господ уште долго време нема да дојде. И сега затоа реков, не скрив само Римската црква да споменувам. Прогонства имало до денешната адвентичка црква. Секогаш, кога некој од позиција на власт, пастер, слуга, пристав, менеджер, ќе загуби верата во скорешното Христово доаѓање тој ќе почне да ги гони своите браке и сестри. Ке ги гони они што се верни. Зошто? Зашто тие верните да го подсетуваат. Тие, тие викаат, проповедаат. Не само со јазикот. И со својот живот пред се, дека Христовото доаѓање е близко пред врата дека Христос доаѓа како крадец во ногта ненадејно. Тие го подсетуваат на тоа. Меѓутоа, оние на кои што тоа, таа проповед не им е мила, Вистина е, сум слушал од, од некои луѓе, сум слушал, дури и од тогашниот подпредседател на Комисијата за верски заедници. Сум слушал, кога зборува за пастор Никола Слимовски дека одредувал датум за Второто Христово доаѓање. Мегутоа, исто така е вистина, дека никогаш такво нешто не проповедал од катедра. Но кога решија да го гонат од унијата, бидеќи на мнозина прелюбодејци во Адришката црква не им се допаѓа неговите проповеди за близината на Христовото доаѓање, за Божиот закон, за десте заповеди и така натаму. Тоаш нив им послужи како изговор тоа дека одредувал датум. Мегутоа, он од катедра такво нешто не проповедаше. Јас разбирам, не се согласувам со одредување датуми, никогаш не го спомнал ни во приватен разговор со мене. Како и да е, тоа само послужи како згоден изговор. Будалаштина е да се обидеме да го откриеме датумот на Второто Христово дагање, бидеќи тоа е Божја тајна, самиот Христос вели. Мегутоа, во Библијата не читаме дека Господ против тоа предупредува толку многу да не се занимаваме. Тој, тој кажува, не е ваше да го знаете тоа, но, но не е тоа па тоа најстрашното да се занимаваме со тоа. Тоа е лошо, погрешно, може да соблазни луѓе и да ги од, отера подалеку од верата, особено кога ќе се докаже грешноста на таквото учење. Но, Господ не предупредува толку многу против тоа, луѓе што се занимаваат со датумот на Второто Христово Агење. Најмногу предупредува против ова другото, спротивното. Во нашето срце да спласне верата во Второто Христово Агење. И да почнеме да живееме како Господарот мој уште за долго време нема да дојде. И сега 50-тиот стих вели, значи отколку ќе почне да јаде и да пие со пијаниците, да ги те подругарите свој, да ги гони верните. 50-тиот стих вели, Господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога тој него очекува и во час што него знае. и ќе го исечеме парчиња, И ќе му даде еднаква награда со лицемерите. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Во Стариот Завет имаме вакви примери. Например, царот Валтазар организирал голема гозба, голема пијанка, Толку се опијанил што заповедал дори да се точи вино паганско и во таа негова луда забава да се користат садовите, светите садови од господовиот храм од Ерусалим. Што не знаел царот Валтасар таа ноќ? Дека тоа е последната журка од неговиот живот. Дали понекогаш сте направиле нешто, не мора нешто лошо. Леки ќе кажам зашто го спомнав татко како пример. Уште не ви кажам. Дали некогаш сте направиле нешто, не мора да е лошо, без да знаете дека тоа било последен пат. Значи, без да знаете. Јас со татко ми последен пат се чув на 7 мај по телефон. Него му се сложи прв пат крајот на мај. Чи, значи, беше здрав, жив, здрав, прав, како да речеме. На 7 мај последен пат се чув со него по телефон. И не знаев дека тоа беше последниот пат. Никојаш повеќе не го чув. Тоа беше последниот контакт меѓу мене и него. Без да знам, и поминуваа седмици после тоа, без да знам дека тогаш се чув со татко ми за последен пат. Последен пат се видев со татко ми на 12. јануари 2006 Го прегрнав, го бакнав и отидов рано наутро ме чекаше брат му на Гоце да му однесе на аеродром. Поминуваа цели месеци после тоа, без да знам, дека тогаш го видов татко ми за последен пат. И знаете, ова, ова, ова последен пат имав после смртта на татко ми често пати го кажу. Особено првата година, па и првите неколку години го кажав нам во многу проповеди. Се секам еднаш држав проповед во една црква во Вирджинија, каде што беше се секам на датумот 2. јуни 2007 година, каде што го кажував ова. Како татко ми го видов на 12. јануари предходната година за последен пат, без да знам дека било последен пат. И како го чув, се чувме телефонски со него последен пат на 7. мај, истата година без да знам дека било последен пат. И тогаш постои прашање, во таа проповед од катедра постои вакво прашање. Што мислите, дали денес, кога сте излегле од дома, за да дојате тука во црква, со некога може би сте се виделе за последен пат, без да знаете? И знаете што се случило кога постои тоа прашање? После таа моја проповед ми кажале дека за време на мојата проповед починал сопругот на една верничка што била таму во црква. Значи, јас кога го поставив тоа прашање, всушност тоа се случило истата, истиот, истата сабота. Некоја жена го видела својот сопруг тоа утро пред да излезе за црква, во црква за последен пат. Без да знае дека било последен Гледате, може би ќе се сетите и вие на некои такви искуства. Јас секам Расел Стендиш, која го возев па од Хартланд го возев до Вашингтон, него, кај неговиот син, неговиот син беше тогаш како правник некој секретар на Генерал конференција за верска слобода и живееше многу близко до Конгресот, до зградата на Конгресот. И, <clears throat> и таму близко до конгресот се пракирав каде што живееше син му една убава населба. Така на височинка, таа затоа се вика Капитал Хил, тоа височинка беше тоа со куки, градини, тревници, цвекиња. Многу убава населба беше, се секам. Веднаш позади конгресот. И не знаев дека тогаш со Расел Стендер се видов за последен пат последната година загина во автомобилска несреќа во Австралија. јас не ви посакувам вакво нешто. Со некои лица кои што ви се мили и драги особено, да се видите и да се чуете за последен пат. И без да го знаете тоа. Но тоа ќе дојде. Сакале некеле, такво нешто ќе се случи. Дали некојаш ќе седнеме во кола да возиме, без да знаеме дека тоа ќе биде последен пат? Не мора да загинеме, но можеме така ќе бидеме повредени да повеќе не, не можеме да возиме. Дали некој ден ќе пешачиме на улица, ќе трчаме, ќе возиме велосипед, без да знаеме дека тоа ќе биде последен пат. дали некој ден ќе легнеме да спиеме некоја вечер, без да знаеме дека тоа било последен пат. Дали некој ден ќе се разбудиме наутро во кревет, без да знаеме дека тоа е последен пат. Последен пат да се разбудиме, последен пат да го видиме сонцето, последен пат, последниот ден во нашиот живот. Понекој се знае последниот ден на некои тешки пациенти им се кажува, или веќе самите предосекјат и знаат. Мегутоа, за многу луѓе во овој свет, последниот ден е нешто што тие не го знаеле. Не го знаеле кога настапно последниот ден. Не знаеле кога нешто, убаво или лошо, им се случило за последен пат. Но тоа е она што Господ предупредува и ги предупредува сите и сите нас дека неминовно ќе се случи. Многу работи ќе се случат, многу работи со кои што ги правиме секојдневно, ќе се случат еден ден за последен пат. И видите какви зборови потребува, многу интересни. Некои дори, некои дори се факјаат, еве, конкретно, 40 стих, тоа ќе бидат двајца на нива, вели еден ќе биде земен, а другиот ќе биде оставен. Што значи ова? Значи, двајца ќе бидат на нива за последен пат. Не се мисли дека едниот ќе биде грабнат баш од нивата, а другиот оставен. Кога Господ ќе дојде, неговите запечатени и они жигостаните нема да бидат толку физички близко. Едни до други. Две жени ќе мелат со рачна мелница, И некогаш тоа ќе го направат за последен пат. Последен пат ќе бидат заедно во таа работа. Како колешки, ја да речем. Едната ќе биде земена, а другата ќе биде оставена. И зато 42 стих вели, па затоа, или па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Од примери се кажани за будност. Мегуто тука не е споменат, не е споменат они трет пример што го има во Лука. Чекај да видиме дали е во Лука. Во Лука сигурно, може би и во Марко. Лука Да, во Лука е он третиот пример, што го барав. Лука 17 глава 34 стих. Христо тука, тука е спомена како прв пример во Лука. Ви велам, во таа ног ќе бидат двајца во една постела. Едниот ќе го земат и другиот ќе го остава. имаше некои смешни толкувања што ги чув во врска со овој стих. Не сакам да ги кажувам. Меѓутоа, тоа покажува дека некои луѓе се бунат што значат овие зборови, како треба да ги сватиме. И потоа вели две жени ќе мелат заедно, едната ќе ја земат, а другата ќе ја Што значи тоа двајцки по една постала? Господ сака да каже, двајца ќе легнат во една постала и тоа ќе биде некоја ног, тоа ќе биде за нив последен пат. Претходно го споменува примерот со Лот. Дента така кога Лот излегол од Содом, За последен пат се видел со неговите мажени керки и зетовците. За последен пат се видел тогаш со нив. Бидејќи тие не сакале да излезат со него. Да, страшното е, уште пострашно е што за последен пат тогаш се видел со својата жена. Значи, таа ноќ, таа ноќ, или тоа утро, како да го наречеме, колко, колко утро било тоа, Тоа било многу, многу се бајле кога ангелите го спржија градот. Таа ног за Лот и неговата жена беше последен пат. И што? Лот беше спасен, а жена му не. За жал. Кем до ке биде обратно. Жената ке се спаси. А мажат не. Колку, колку ненадејно, колку брзо некојаш може да се случи последниот час, без да го очекуваш. Зарем, предходната вечер, кога, кога Лот ги видел ангелите, седејки на градската врата, зарем помислувал дека тоа е последната вечер за Содом, за неговиот град, за сите негови жители, зарем помислувал дека таа ног ќе биде последната ног со неговото семејство, со неговата жена конкретно. да помислал на такво нешто. Се разбираме, ни на крај памет стои. Не значи дека кога Господ ќе дојде, тогаш ќе се одвојуваат двајца. Колеги, брачни другари или во било која друга ситуација. Но некогаш, некогаш, двајца или тројца или повеќе, кои што ќе бидат разделени, некои спасени, некои загубени, некогаш тие ќе бидат заедно за последен пат. И тоа, нивното последен пат, ќе биде ненадејно, значи, нема да го знае нема да го знаат, бидејќи после тоа ќе бидат разделени. И некои ќе бидат разделени за вечност, замислите. Јас може да се надавам дека ќе го видам татко ми, дека ќе бидеме и јас и он спасени в новата земја. Но замислите, некои луѓе се разделени за вечност, повеќе нема да се видат никогаш. Некои заедно биле еднаш за последен пат, дали во работа, дали во кревет, дали во било која друга ситуација, во црква може би, Може ли некоја сабота да одеме од црква, без да знаеме дека таа сабота е последен пат, кога сме од црква? Дека тоа е нашето последно богослужение. Или дека е тоа последниот ден во нашиот живот, без да знаеме кога ќе се разбудиме тоа утро. Едните ќе биат внатре во Новиот Русалим, другите ќе биат надвор на крајот од милениумот. Ќе биат разделени за секојаш. Така ќе биде, вели Господ, и во денот кога ќе се јави Синот човечки. Затоа Господ не предупредува да бидеме будни. Во ова време, кога не знаеме, не само што не знаеме која ќе дојде Господ, туку во ова време, кога има најмалку вера во неговото доаѓање, кога има најмногу неморал и содомија, во светот и во многу христијански деноминации. Во ова време, значи кога има најмногу разврат, кога венчаваат и хомосексуалци, пример во англиканската црква. Значи тоа е све забегано на запад. Во ова време Господ повикува да бидеме будни. Зошто? бидејќи сега кога, кога најмалку се верува Христовото доаѓање. Некако во средниот век, кога се ближало илјадитата година, сите се плашали. Па не дошло. Па имаше околу 2000-тата, се секаваме, разни варианти. <laughs> Плюс-минус некоја година Но сега кога најмалце се верува во Христа, најмалку се верува во Христовото доаѓање по-конкретно, кога најмалку се верува во Библијата, сега Господ во ово време ќе дојде како кранец во ногите. И мнозина христијани пред се ќе бидат затечени, односно за нив тоа ќе биде ненадејно. повеќе на оваа тема, следата сабота наутро, за Христовиот пророчки говор, Христовата беседа, пред неговото страдање, пред неговата смрт, последната негова беседа. Ако, ако ние почнахме со првите во проповета во синагогата и потоа гората на блаженствата, сега некако така се погоди темата со последната Христова беседа во Евангелијата ќе продолжиме следната сабота, бидеќи актуелна, бидеќи тоа беше и темата за полуката. Второто Христово доаѓање и се разбира, сакав да биде и денес заради годишнината на татко ми. Второто Христово доаѓање и ненадејноста на второто Христово доаѓање. Нека му е фала и слава вечно. Амин.